twaba twabyibukijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ababyeyi twese dusabwa kwama twitwararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingira indwara y'agasama bamukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François akimana akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amazi arakenye mu makazi atandukanye ari mu gisagara cya bujumbura abashoboye kuvugana na bagenzi bacu bo mu makaritsiye ya bwiza cy'ibitoke na kamenge bavuga ko bafite amakenga yo kwandura indwara ziturutse ku isuku na cyane cyane ubuhavugwa ikiza cya korera turababwira n'ingene bamwe mu barovyi n'abakorera hafi y'umwe aho uburovyi wakajaga bidoga ko bakorera mu buryo butaborohereza gukurikiza amabwirizwa y'isuku kubera ibintu bimwe bimwe tuza kubabwira murano makuru uko amezi atatu arangiye amajana atanu n'umunani byinshi muri iryo tegeko tubisomerwa na Vestine Butoyi muri iryo tegeko ryo mu kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri ushyira umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ryerekana mu ngingo yaryo ya mbere ko amafaranga azokwinjira muri leta angana imiliyaridi ibihumbi bibiri ijana mirongo icyenda na zine imiliyoni amajana munani na mirongo umunani na zine ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri hamwe n'amajana munani na mirongo itatu na gatanu mu mahera y'amarundi ubwo buryo buzokwinjira muri leta bukaba bugizwe n'ubuva mu makori ubutapfa mu makori hamwe n'ingabire muri bwo ikori riva ku mishahara riharugwa mu mamiliyaridi amajana atatu na mirongo itandatu n'umunani imiliyoni ijana na mirongo itatu na zitatu ibihumbi amajana indwi n'icenda hamwe n'amajana atatu na mirongo itatu na gatanu mu mahera y'amarundi nayo ikori riva ku byo umuntu atunze n'ibyo akora rikaba ryinjiza muri leta imiliyaridi igihumbi na mirongo itatu na zitatu imiliyoni amajana munani na mirongo umunani na zine ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi na bitanu hamwe n'amajana abiri na mirongo itanu na kabiri y'amahera y'amarundi uburyo buva ku basirikare bagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu atemisi na minusika buharugwa mu mamiliyaridi atatu y'amahera y'amarundi cyo kimwe n'uburyo buva mu mafaranga yanyurujwe n'ayasesaga ubutare bukaba bwinjiza imiliyaridi zitatu imiliyoni amajana atanu na mirongo itanu n'indwi ibihumbi amajana atanu na mirongo itandatu mu mahera y'amarundi ingari bireze harugwa mu mamiliyaridi amajana atatu na mirongo itatu na zitatu imiliyoni amajana icyenda na mirongo ine n'umunani ibihumbi amajana icyenda na mirongo umunani na bitatu hamwe n'amajana atanu na mirongo icyenda n'atanu mu mahera y'amarundi harimwo ubuja ku mishahara y'abakozi ba leta buharugwa mu mamiliyaridi amajana atanu n'umunani amamiliyoni amajana atandatu na mirongo itatu n'atandatu ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'indwi hamwe n'ijana na mirongo irindwi nane mu mahera y'amarundi nayo amahera agenda mu byo bita exoneration aharugwa mu mamiliyaridi mirongo umunani ugereranije amahera leta isohora ku mwaka hamwe nayo yinjiza hasigara igihengeri cy'amahera angana imiliyaridi ijana na mirongo icyenda n'indwi imiliyoni amajana ane na cumi n'umunani ibihumbi amajana atandatu na mirongo itandatu na bibiri hamwe n'amafaranga amajana na mirongo itandatu mu mahera y'amarundi Festine buto y'Leta ngo yabwirizwa kumenyesha abanyagihugu kwa maheritozi yakoresha buri mezi atatu bishikirizwa n'umuyobozi wishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme Faustin Ndikumana abona ko uburimyi bushigwa imbere ariko uburyo ntibushigweyo kubwiwe uko amezi atandatu aheze hategerezwa kuba harabaye umwihwezo kugira barabe ko hari imigambi yohindurwa ni ngombwa ngo abanyagihugu bamenye neza ko amafaranga leta itoza ingene ibiriko irayakoresha ico bita transparansi budgetaire mu bisanzwe tubwiza kuza turaronka raporo ku mezi atatu mu kwezi kw'icenda umushikiranganjira ca leta yabwirizwa kuba yasohoye raporo akereka abarundi n’amafaranga amafaranga ariko mu kwezi kw'icumi na kabiri amezi atandatu aheze ni kwa kundi mbere mu kwezi kwa gatandatu biheze bariga bakaraba e, gestion budgetaire ingene iba yaragenze bakaraba imigambi bashize imbere bakarako atayo bosubiramo kugira abaha intumbero nshasha mbere twari twagisabe tukivuga ati mu gihe leta nshasha yari yije urabye yuko n'itegeko ukaraba agenda n'imiyagankuba n'amabarabara n'amagara y'abantu usanga ajya amawopito bitamwa n'amawopito komini ugasanga ntafite ibyangombwa bikwiye cyangwa mu ndero umurabyo ingene byifasha aho abana bigira n'ibikoresho bibuze urumva turakeneye kumenya n'icyo kintu hanyuma icyo kintu cya taransiparanse bijetere uburundi bwoci hatira cyane ko bufite amanota make cyane ibihugu ku isi barabiraba ingene isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya bamwe mu banyagihugu baba mu makaritiye atandukanye nka bwiza cibitoke na kamenge mu gisagara cya bujumbura bavuga ko kuva kuri uyu wa gatatu hata amazi bafise bagasigura ko basa amakenga ku ndwara zo kwaduka basaba regidezo gukora ibishoboka kugira ayo mazi aboneke atarahari biragoye na usigurira umuntu amazi tuyaheruka ejo mu gitondo gushika iyi saha nta mazi dufise urabona rero amazi aherukaho ejo kuwa gatatu iyi isaha tukaba tudafise amazi biteye impungenge ko hashobora kwaduka indwara zivuye ku isuku rike sinzi naba ingorane bagize ariko twasaba ubuyobozi bwa rigide bushobora gukora ibishoboka byose bakaturosa amazi kuko tuba turaraba ibirwara biza ku isuku rike ni byinshi hariho nka korera kuko nk'ubu twari turiko turakorera nka ku resitora twabuze amazi dukoresha ako aravuga ngo korera yateye hanyuma bijigeze nayo yatwaye amazi amazi nayo dufise amukenama mu n'amazi ahari amazi niyo ageze ubuzima bw'abantu abantu bariko barakora amaresitora badafise amazi uca ko abantu ubucafu butera bwiyongera hama twagira dusabe kujidezi twebwe aha mu cibitoke tuvoma amazi mw'ijoro saa munani z'ijoro niho tuvoma amazi ku murango nta mazi twigira turonka sinzi ikibazo icyo ari cyo gihari gituma amazi ataboneka ku murango n'iyi saha turavugana nta mazi ahari nta hantu n'amwe hari amazi amatuwarete ngaha mu isoko kureba ko abantu benshi urabona ko abantu bose baba bariko bifasha muri ayo mazi abanyagihugu baganiriye na mugenzi wacu Jean Marie Mayonga bamwe mu barovyi n'abakorera hafi y'umwe w'uburovyi wa Kajaga baridoga ko bakorera mu buryo butaborohereza gukurikiza amabwirizwa y'isuku bavuga ko atabuze bwa sugumwe eka n'amazi meza harangwa ivyo bikaba vyatumye kuri uyo mweha hamaze kwandura abantu bashika batanu ikiza cya korera kuva giteye muri ino minsi onera muco turi kumwe muri studio avuye aho kumwe kumweha w'uburovyi wa Kajaka Ego Francine nkuko twahishikiye ku mweha w'uburobyi wa Kajaga twasanze atabuzu bwa sugumwe buhari nkuko n'abasanzwe bahakorera babishikirije bavuga yuko n'akari gasanzwe gahari nako katagikora nkuko byari nka mbere bakashikiriza yuko aho hantu rero hakoranira abantu barenga nk'amajana atanu ikibazo kirakomeye ngo kuko biba ngombwa ko abo barobyi n'abandi bakorera muri icyo kibanza bahitamwo kujya mu bibanza bitabigenewe aho nyine bakorera abo bavuga ko batinya cyane kwandura ikiza cya kimaze igihe cyateye nk'uko bagenzi babo bamaze kwandura umwe mu basanzwe bakora akazi k'ubunyezamu nawe avuga ko hambavu y'ubuzu bwa sugumwe budahari n'amazi meza adahari biba ngombwa ko bakoresha n'amazi yo mu kiyaga atameze neza Honera muco urakenuye tubamenyeshe ko umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi mu ishyirahamwe regidezo avuga ko habaye ingorane citwiyo yagize kibazo ariko rero ngo bari ko baritunganya nk'uko byamenyeshejwe na inosa nkuru nziza kuri uyu wa kane akaba yavuze ko koko haciye umwanya munini batariko baratanga amazi ubu ahatarashika ngo arashobora gushika ku mugoroba w'uno munsi ni hano n'amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga duce tuyasozerera